on taxe les retraités alors que par ailleurs on fait des cadeaux aux plus riches en Erretretadunak zergapean emaiten ditugu eta bestalde opariak egiten dira ISF zerga apaldu zaberatzen entzat. Sozialki ez da honak garria, erretretatikiak eta jende sumiak baitira eta segitzen dute pagatzen haiek. Euh, ez dugu itxoin Macron belaunaldien arteko elkartasunaren zat. Gaur egun, erretretadun hainitzek, eien guraso eta aurrak haien gain dituzte, eta parte hartzen dute ausarki ah, elkartasun hortan. Erretretadun baten pentsua bataz beste mila behireun eurokoa da, eta zergaren emendatzearekin, euneko hogeita bostez jausten da haien erosmena ala. Jendeek ez dakite beti, baina bikote batean, CSG zerga pagatu beharko dute pentsuak metatzen baitira hein, puisqu'on on cumule les deux retraites. Les aujourd'hui, c'est un phénomène social extraordinaire. gizarte fenomeno bat bilakatzen ari dira. Amasei milioi, laister ogoi milioi. Ekonomia eta gizartearen gan pisatzen dute argiki, epadetan gertatzen dena bezala. On voit bien avec le problème des etc. derrière...